igihugu cy'u Burundi kimaze igihe mu kiringo c'amatora ibihe bihambaye bikaba byaranzwe n'imyiyamamazo kuva itariki ya mirongo ibiri n’indwi ukwezi kwa kane hirangirana n'uwa cumi 17 ukwezi kwa gatanu n'umwaka amatora nyezina nayo haba kuwa ibiri ukwezi kwa gatanu nyene amatora atatu akaba yabereye icarimwe ayo mukuru w'igihugu ay'abashinga amateka n'ay'abajenama b'amakomine hasigaye amatora amateka amatora ategekanijwe kuwa mirongo ibiri ukwezi kw'indwi uno mwaka abarundi bose bakwije ibisabwa n'amategeko agenga amatora bakaba bahamagarirwa kwitabira amatora y'abarongoye imitumba n'amakaritsiye ayo nayo akazoba kuwa mirongo ibiri ukwezi k'umunani uno mwaka mu kiringo c'amatora rero abanyepolitike bo nyene ubwabo bama biyemeza kugira inyifato y'ukwihanganirana haba imbere y'amatora mu matora nyezina hamwe n'inyuma y'amatora eka mbere n'inyifato ibereye niyo tuza kuraba uno munsi inyifato ibereye abo badasangiye ibyiyumviro nyuma y'amatora eka n'inyifato kandi ibereye mu matora asigaye niyihe nyifato rero ikwiye kuranga abahiganywe nyuma yo kubona ibyavuye mu matora abatahukanye insinzi bo kwigenza gute eka nyene n'abatsinzwe bo kwifata gute inyifato ibereye iyo biyihe kugira ngo nyuma y'amatora umubano mwiza usa busasagare mu badasangiye ibyiyumviro nibyo tuza gushimikira ko muri kino kiganiro abarundi muri mu makungu kino kiganiro eh, cagenewe muraheza mutwakure mutanguza akamenyetso ko guteranya amajana abiri na mirongo itanu n'indwi irindwi na zitandatu ubusa mirongo na zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu hari kandi itandatu n'imwe ubusa mirongo zitatu amajana icenda na mirongo itatu na zitatu zose zivise WhatsApp eriya kadogo ari mu buhinga bw'ivyuma kuri mikoro muri kumwe nanjye ara dezihebukeye neza sangwa ikaze amajana 157 hari itandatu n'imwe ubusa 83 amajana 933 izi nimero zose zirafise kandi WhatsApp Barundi Barundi kazi tereza amaso inyuma twibuke iyo twavuye ego ni amahoro aho duherereye sinzi namwe ngaho ku isanganiro ko byifashe neza ego me turakomeye mu ijwi tumva ari kingisireyi ego ni kingisireyi mu birigi ni amahoro ego turashima umuremyi akazuba karaka imvura ikagwa mhm. ubuzima burabandanya buke ego kaze rero muri karadiridimba uno munsi urumvise ibyo turi ko turavuga urabona uburundi bumaze ibihe mu matora amatora atatu nyezina yabaye itariki ya mirongo ibiri yoyo yararangiye cyane cyane murabe abahiganywe mubona bakwiye kwigenza gute inyuma yo kubona cyane cyane ibyavuye mu matora eh, dufatiye ku byabaye mu matora gushyika n'ubu biboneka yuko umengo abarundi ntibarizenza ibyavuye mu matora eh, twebwe nk'abe abanyagihugu bari inyuma y'igihugu bari mu mahanga hmm. turabona yuko byagenze neza kandi n'urwaruka rwaragerageje kwihanganira amatora yabaye mu mutekano amatora yabaye mu mutekano ntangere mu byo abantu batari bizeye mhm. kuko abantu benshi baguma bibaza ngo none ngo amatora azogenda gute ngo itariki mirongo irindwi niyagera ngo hadushabe iki mhm. mugabo twihweje cyangwa tugetunga biraba hirya no hino byagenze neza n'inyuma yaho byagenze neza mhm. bitaye ko no mu bitonje hari abagiye barakezanya mhm. ibyo ni ukuri abarundi benshi bari hamwe bavuga ati bya bintu byaba byagenze neza kandi turabishima mhm. hanyuma ndibaza yuko ku matora azoba ku itariki mirongo ibiri mu kakaro y'abajenama b'amakomine n'abakenguzamateka mhm. eh, urwaruka cyane cyane aho rukwiye kuraba mu mhm. matora aheruka burashobora kubona uti ahabaye amakosa ni aha mhm. aho utashoboye kwihanganira ni aha aho twoba twa aho tutoba tutigenjeje neza naha aha mugabo muri rusange byagenze neza uti rero aya amatora ategekanijwe yandi asigaye urabona hari aya ay'abakenguza amateka bo batorwa n'abajenama b'amakomine ni itariki mirongo ibiri ukwezi kw'indwi nayo aya ay'abajenama b'imitumba n'abakuru b'imitumba nyine cyangwa amakartier ni ibiri na zino kwezi k'umunani uno mwaka aho ubwira uti cyane cyane inyifata ikwiye kubandanya iranga dufatire ku bahiganywe bo hariho bamwe batsinze n'abatsinze hera ku batsinze bo kwigenza kutega Kingsley twihweje ibyagiye biraba hirya no hino mhm. hariho nk'aho ku munsi wa nyuma eh, twihweje uko bagiye barahwanira dufate nko ku munsi wa nyuma mhm. hari aho bahwaniye hatari hake mhm. bahwaniye hamwe mhm. ugasanga bahwaniye hamwe ari imigambi itandukanye kubona icyo gihe benshi bararenganye ugasanga bari baririmba indirimbo z'umugambi w'iwabo abandi indirimbo z'imigambi y'iwabo cyangwa ugasanga bari barararamukanya abandi bifotozanya baca bashyira ku mbuga ngurukana bumenyi biraduha cyane umwizero y'uko uburundi mu myaka iza hmm. kizoba ari igihugu abarundi bose bakorera hamwe hmm. kuko ubutandukane bwacu hmm. niryo tunga dufise mu matora y'abagenama b'amakomine agiye gukurikira hmm. cyangwa ay'abakenguzamateka turafise hmm. umwizero nayo nyine ko atankeka azogenda neza hmm. mu mutekano nk'uko ay'abagenama b'imitumba uko gato hasigaye abagenama b'imitumba eh. y'abakuru b'imitumba azogenda neza cyane kuko turamaze kuronka akarorero kayo ubwa mbere uko byagenze ko benshi bari bafite umutima uhagaze cyangwa hariho n'abahatinya mugabo umunsi umunsi amatora wabereye ko byagenze uko tuba ducyiteze kuko hariho nk'umuntu aba yivuga ati ngiye ku bwanjye ndizi yuko bizogenda neza mm. kandi ntihenze mu kiganiro nayo natelefonye ubuheruka navuze nti ngiye ndizi yuko bizogenda neza mm. twihweje n'indwi indwi turimo Ego eh, eh, hari ikibazo nababajije Kingsley namwe mwavuze kandi ugwaruka urabona ugwaruka rimwe na rimwe niho bagira bati ah, nibo baba bafise amaraso ashushe batakira neza biba bigenda bibashikira ufatiye nko kugwaruka abatsinze n'abatsinzwe umumwe wese yigenze gute hera ku watsinze watsinze ntiyoja gushinyaguriza uwatsinzwe mhm. uwatsinze ahubwo yoja naho nyene sinzi uko nubivuga mu kirundi gukonsora uwatsinzwe amubwira ati niko bimeze ati mu niko bimeze kugira bashobore mhm. kubandanya bafise intumbero imwe mhm. kuko hariho nk'igihe umuntu atsindwa ugashumenga mu mutima wiwe arashavuye rwose cyane ujya muntu ko nsinze reka nanjye ngende ndamwihura cyangwa turwane mhm. oya utsinze ntibatsindaho hanyuma uwatsinzwe nawe uwatsinzwe nawe ibyo abarundi tunyotewe ni uko uwatsinzwe n'uwatsinzwe bakwiye gukorera hamwe imigambi y'iterambere mu gihugu cy'u Burundi nta kindi mhm. yego urakoze cyane Kingsley sinzi ko hari akajambo urangiriza ko nk'impanuro impanuro ni uko urwaruka rukwiye turashima cyane cyane hariho uh, utuvidewo canke utundi tuntuze twagiye turaca ku mbuga ngurukana bumenyi mhm. duhanura ukuntu rwaruka rwogenda rurifata inyuma y'amatora mhm. Eh, twosaba n'ubu ko byobandanya mm-hmm. kuko benshi basa nk'abakurikije impanuro bagiye bararonka ikindi nacyo biyumvire gukora imigambi ishobora guteza imbere igihugu cyacu mm-hmm. kuko inyuma y'amatora ubuzima burabandanya na cyane cyane yego murakoze cyane mbwira ibihe byiza kingisireyi aha mu bubirike yego murakoze namwe mm-hmm. hari ubundi aciye aja ku murongo alo alo mwaramutse yari mwaramutse neza ni impore eh, ndaramukije n'abatwumviriza abandi yego mwaramutse neza ni ni kanezi yose ni kanezi yose yego yego cyane mu bubiri nyine yego naho umugenzi wanjye kuvuga ahagaze yego kaze kaze mu kiganiro mushikiriza nicimbiro canyu eh, Kingsley yatanguye arabi ico yashimye mu matora arangiye kumbure namwe bwe murafise icyo mushima aho aho bifuza kujya hmm. nubwo hariho tunenge twagiye turaboneka hamwe na hamwe hmm. eh, mugabo muri rusange byageze neza yego hanyuma ubu naho ibyamaze kuva mu matora byarabonetse amatora yarangiye ubu mubona muti abahiganywe bakwiye kwigenza gute inyuma y'amatora nyuma y'amatora urumva ubuzima burabandanya yego umuntu yosubira inyuma kuko hmm. burya nk'uko bakunze kubivuga Mm-hmm. Eh, indero y'umwana ishyira mu iterura mm. ni ukuvuga eh, iyo eh, abo kwigenza bivana n'ingene niyo byaturutse kuko umuntu yigenza neza yaronze indero nziza mm. kuko iyo utaronze indero nziza ntareza ngo umuharure ko yohava yigenza neza kandi atagira n'indero mm. ni ukuvuga rero kwigenza neza bituruka ku byo eh, amatora yabashikanye ko mm. eh, n'ingene eh, ubunenge cyangwa ibinenge cyangwa ingorane zabayemo ziriko ziratorerwa inyishu ku matora azokurikira no mu kugumya kubumbatira amahoro n'umutekano ku bantu bose baba batoye Eh, uyu ucanka uriya mm. ni ukuvuga nibyo bikenewe cyane cyane yego mufatiye nk'uko uwaje imbere yanyu yagize eh, ubu gushyika ubu nk'uwatsinze abatsinze mubona bakwiye kwigenza gute iruhande y'abatatsinze ubwa mbere hoho abatsinze eh, ni kuvuga barinda kuraba nabo nyine bakisuzuma mm. hakaba umwe wese kwisuzuma akavuga ati aya eh, amatora eh, ni kubera iki eh, nayatsinze mhm. nayatsinze biciye mu nzira zimeze gute mhm. habaye iki muri izi ngorane hanyuma ni iki bizokurikira mugabo hakaba cyane cyane gusubira inyuma gusubiza agatima mpembero inyuma mhm. akibaza ikibazo ati mbega ni ryari amatora azokwemerwa n'abahiganywe bose bitarinze no kujya mu mpaka mm. canke mu byegeranyo hirya no hino hamwe tubona nko ku kwino nubwo nyene nta n'umuntu utuhera biba byasohotse hanyuma uwatsinzwe akarungikira ubutumwa eh, bwo kukeza uwatsinze mm-hmm. rero ibyo twobishikako gute urabona hariho ah, ubu turabona ubu turabona bamwe bamwe kanezi eh, yose muri aya matora ariho bamwe bamwe ubwo butumwa bagiye baraburungikanira mu bahiganye baka bagakeza abatsinze amatora yego ibyo nabivuze biri mu ijambo rimwe ryibumbiye ni ryari amatora mu burundi mm. azokwemerwa mm. Eh, ni ukuvuga ibyavuye mu matora bikemerwa ata mpari mm-hmm. nk'uko tubibona ahantu nicyo nicyo kibazo yaba uwatsinze wacajana uwatsinze yo kuyibaza mbe eh, uwatsinzwe uvuga uh-huh. gutyo uh-huh. ni kubera urabona eh, buriya eh, intumbero y'amatora uh-huh. ni intwaro rusange numva intwaro rusange naho zireka ngo usangize mm-hmm. iyo umuntu hanyuma icya kabiri ni uko ni kumenya Eh, ingene ayo matora atunganywa mu mico y'ikirundi eh, mu migwi ya politiki dufise mm. muri kahise dufise ibyo byose abantu kugira ngo bazibire icyo cyanzo mm. eh, cy'uko hava haba intureka ni ukuvuga bakabifatira ko mu kubumba ingene amatora yogenda yaba gize ayo matora yaba iyo migwi ijya kwitoza cyane yaba abashigikiye abahagarikiye n'abarorerezi kandi nongera mba n'umuhagarikizi w'urukino hmm. ibyo biraheza bigatera indyana iminsi yose iyo umuntu azi rero eh, sosiyete y'uburundi ingene imeze akamenya imico yacu ingene imeze akamenya imigwi ya politiki ingene yibumbye ingene imeze ni ukuvuga yogerageza akagira eh, aho eh, ahuriza n'ibice byose by'ubuzima bw'abanyagihugu mpejeje kukubarira hanyuma hari ntihazovuga ati ntanguriye ku gikorwa nyamukuru cy'intwaro rusange ego kanezi rero atari intwaro ngusangize ego kanezi yose ari eh, muri ko murashimikira cyane cyane ukungene amatora yotunganywa n'ibyo ubu naho yamaze gutunganywa yararangiye mwari mwavuze cyane cyane mutabatsinze uko bakwiye kwigenza abatsinzwe bobo nabo kugira ngo iryo tuze rigumeho hagume hari amahoro nabo bo kwigenza gute mbere eh, yuko rishoboka harakora nibagiye gatoya nuko n'uwo yatsinze kandi yo kwiyubahara mm. ntahave araba ati bakabumviriza eh, ni ukuvuga uwo yatsinze akazuba urubuga abo bantu bagakomeza imigambi bari bafise myiza y'abanyagihugu bakayisubiza mu gihugu kuko ayasa amatora ya nyuma hmm. abo mukumbe mu yandi matora azokurikira ntibazaba bari bakaronka umwanya muri iyi myaka mhm. eh, nuvuga ko barushijwe kuko gutsindwa eh, ntibatsindaho eh, yararushijwe ni ukuraba nawe agasubiza inyuma akaraba ati ingene yohumuriza cyane cyane mhm. abari basangiye ibyiyumviro abo abantu bayoboke biwe mhm. akabaremesha hanyuma akabaha ijambo ry'ihumure ry'uko Eh, gutsindwa atari ugutsindwaho kandi ibyiyumviro bitaba bihambwe mm. ko bishobora gukora n'aho ataba ari ku butegetsi hanyuma mm-hmm. eh, agasaba uburenganzira bwo kubandanya eh, akorana mu byiyumviro kandi bakorera igihugu cyane cyane kuko ubu si muri ibihugu bindi bimwe bimwe tuba tubonaho uwutsinze aba ari we aca Eh, yihagira byose mu gihugu birahari nabyo nyine mugabo ni uko abo banyagihugu ariko baba barabyumvise barabyumvikanye murazi mhm. yuko ari ibihugu bimwe bimwe iyo utsinze uca ufata byose mugabo iwacu ngira ngo itegeko nshingiro eh, si uko bibivuga eh, mu bakorera igihugu mhm. nk'uko itegeko nshingiro ribivuga hanyuma bagakorera abanywanyi babo bakababona hanyuma bakagerageza no kubwira leta imigambi bari bafise kugira ngo iyo abanyagihugu bakeneye n'iyo leta yatsinze canke uwatsinze ntikibuza yuko yoyikorera ko nawe nyine mbere akanayishira imbere gusumbya kure niyo yashize imbere nawe kugira eh, ngo eh. nabo batsinzwe babone yuko ivyiyumviro vyo vyo baharanira biko birakogwa mu gihugu ego kanezi yose imisegonda mikeya hari kabazo kajanye n'amatora asigaye naho mu impanuro yihe abagiye kuyitaba hari amatora y'abakenguza amateka eka n'ayajanye n'abakuru b'imitumba n'amakarti ayo n'amatora eh, nakubwiye amatora yose atashimikiye kuri ziriya ngingo z'ibanze zo hasi nakubari ni nk'umushinge navuze mm. ni kuvuga ayo matora yose aba arimwo impari mm. ni ukuvuga atangurana impari kuko ntatangura ni nk'urukino rutanguye eh, rutagira amategeko aguzuriza akwiye niyo kugira rero bahiganwe neza rero eh, tubona yuko ayo matora yoyo n'amatora twebwe demokarasi z'iwacu mu burundu uko tuzimenyereye hmm. barabuzo uri ku ntebe eh, y'igihugu cyane cyane niho usanga amaso yerekeye hmm. abasigaye baba ari abantu bo mu mihani wabo ni abantu baba bazwi kenshi nta n'ingorane nyinshi bitera kuko eh, kiretse hagize abagomba kubigira mw'akajagari n'ahandi hoho abajya batorwa ku mitumba biroroshe n'abanyamitumba nyine biwaba bazi ni abantu baba bo mu kibano mhm. iyo hatowe uwo utameze neza kubera ibintu bitagenze neza nibaza yuko ibyo abanyagihugu bacabibona buno nyine kandi eh, baraheza bakabinebagura turi mu kiganiro karadiridimba kuri radiyo y'isanganiro uno munsi turi ko turaba inyifata ibereye mu badasanga ibyiyumviro inyuma y'amatora abarundi baheruka kujamwo haya umukuru w'igihugu hay'abashingamateka n'ay'abajenama b'amakomine turaba kandi inyifato hibereye mu matora asigaye ni ukuvuga y'abakenguza amateka n'ay'abakuru b'imitumba n'amakarti hari uwundi ku murongo alo alo muranyumva amahoro neza amahoro neza ni david muri canada amahoro david eee eh, amahoro cyane yego mumeze neza hiya mwe tumeze neza cyakiza kiracahari ariko twatanguye twatanguye koroherezwa bukibuke mu bikorwa bimwe bimwe mhm. ego mu make ni ukuvuga bitwo biraza ego mpore kaze rero muri karadidimba ego murakoze kandi ndabamenyesha ko twari tubakumbuye hmm. ego murakoze turishimye gusubira kuronka uno mwanya kugira ngo tuganire twige icyo dushikirije mu bihe duherutsemo by'amatora n'ibyo twimirije ego yego dufatira aho nyene dufatira mm. Mm-hmm. hanyene ku matora aheruka murabona nigiki kumbure ikibazo ca mbere hari ico cabashimishije mu matora aheruka jewe nagomba bimwe vy'imva mutima mbanze nshimire abarundi n'abarundi kazi ku gikorwa citeka tuvuyemwo eh ni ndabashimiye ndabashimiye ndabashimiye bimwe byimva mutima nongere nishimire inzego zose z'umutekano ku kungene zabyifashemwo ni ukuri ni ibi bintu bizokwandikwa mu mateka aha mwe mushima mushima umutekano waranze amatora narashimye umutekano ndashima ukuntu ah, abanyagihugu bose mu butandukane bwabo bagiye bagatora atawanjye wangura hmm. aha narabonye ifoto y'umukecuru w'imyaka myinshi cyane hmm. nukuri ano matora ya bibiri na mirongo ibiri azoja mu bitabo by'abazokwandika kahise k'iki gihugu hmm. nicyo gituma jewe naranezerewe naranezerewe bimwe bikomeye cyane rwose yego david rero urabye ibyavuye mu matora amatora eh, atatu yamaze kurangira harasigaye ayandi nibyo ariko mubona abahiganywe ubu uye uko bagiye bakwiye kwigenza muri kino gihe bo kwigenza gute abahiganwe hmm. abahiganwe no kuvuga uwatsinze nk'uko byama abasebarundi hmm. kubera atwalira abamutoye n'abatamutoye hmm. nicyo gituma tumwita sebarundi hmm. hanyuma abatsinzwe abatsinzwe batagize ayo mahirwe yo kuronka izo ntebe hmm. nabo barakeza sebarundi bagashira aho intaha hanyuma bakitegurira amatora azokurikira kumbure nibagira imigambi myiza ishimisha abarundi abarundi bazoheza babagirira icyizere mhm. ikintu cyitonderwa ni kudafata inzira idashika mhm. ya nzira yo kuvuga ngo niyo gukoresha igikenye yo gukoresha inguvu abarundi abarundi aho twaciye twese turahibuka mhm. nta n'umwe rero yipfuza gusubirayo reka nivugire yewe hmm. n'umuryango wanjye hmm. sinifuza gusubirayo n'abarundi benshi ndazi tubyumva kimwe ntitwifuza gusubirayo urumva aho na n'akarorero keza uha abandi nawe ugahana impanuro fatira nko kugwaruka davide ufatire kugwaruka eh, rudasangiye ibyiyumviro ubu y'amatora yarangiye gwigenze gute ego murakoze cyane kuri icyo kibazo mfatiye kugwaruka hmm. mu by'ukuri ibintu ntibyaretse kuba nabi kubera hatariho abipfuza ko ko biba nabi mhm. urabye kuri facebook ukaraba kuri za whatsapp ubutumwa bwasirikira bwatembera mhm. hari abifuza yuko rwaruka ruca ruja mu kajagari ruca ruja konona ibintu ruca ruja guhangana n'inzego zijejwe umutekano ruca rwonona ibintu kumwe byaba mu myaka iheze muri bibiri na cumi mhm. ariko ugwaruka twarabonye yuko rutagihendwa mhm. ugwaruka ntirugihendwa ugwaruka ntirugikurikira ubwije mhm. ugwaruka rwarerekanye yuko ruri matiyo bashobora gukoresha ubwenge bwabo bakabona icyatsi n'ururo bakabona ubabwiza ukuri n'ubahenda ntibashobora rero gukurikira umuntu kumbure yibereye hanze we wari karabasuka gusa kugira ngo ivyononekara ntibimuraba abakomereka abapfa abafungwa wewe n’ibimuraba ego david hambere ego david rero rero rwaratawe yuko ivyo bitashobora gusubira ego kugira rero ayo mahoro agumeho harasigaye ayandi matora ayandi matora yabakinguza amateka ayabarongoye imitumba mm. eh, urangiza ugira uti aho inyifato abadasanga ibyiyumviro muri icyo gihe eh, babandanye gute ku mwanjye nibaza yuko igikorwa kinini cyahejeje kuranguka mhm. igisigaye ugereranije n'icyo tuvuyemo igisigaye ni igikorwa gitoyi mhm. ugereranije n'icyo tuvuyemo ni ukuvuga rero icyo ntusaba abarundi ni uko twoguma turi umwe mu butandukane bwacu bw'ibyiyumviro bw'amoko bw'imigambwe mhm. hanyuma tukumviriza imigambi y'abashaka kwitoza hanyuma tugatora abafise imigambi idushika ku mutima tukabumbatira amahoro n'umutekano igikorwa tukakirangiza cyose mu mahoro n'umutekano tukabandana tujandajana mu mahoro n'umutekano twigira mu bikorwa by'iterambere uburundi bugatera imbere urakoze david ugira ibihe byiza muri canada hari ubundi ku murongo inyuma ya david alo alo amahoro neza ego namahoro muvugana na Bruno Pretoria muri Afrika y'Epfo ego mumeze neza zeno ego mumeze neza namwe nizere ko muri amahoro ego kaze muri karadiridimba ego murakoze agenda bakurikirana nkumbure nagomba ndabasaba ijambo nanje ego urahawe ikaze karadiridimba nyine cagenewe eh, mwebwe barundi muri hanze uh, murumva ivyo turiko turavuga ko eh, amatora yarangiye amatora yarangiye mm, ubu turiko dushimikira tugira tuti mbega inyifato abaheruka guhiganwa badasangiye ibyiyumviro inyifato bakwiye kugira inyuma y'amatora niyihe murakoze nibaza yuko eh, akenshi kubana neza birategurwa mhm. eh, bitegurwa n'amajambo aba yashyikirijwe mhm. n'abategetsi mhm. ku mpande zose haba kuvuga ko yatsinze cyane kuwemera yuko yaba yatsinzwe amajambo ashyikirizwa n'uvuga ko yatsinzwe mhm. ategereza kuba ari amajambo adatyoza abandi mhm. ategereza kuba ari amajambo adatuma haba atabyura ishavu cyangwa agahitiye mu bandi bajya mhm. bavuga ngo batsinzwe ku rundi ruhande naho nibaza yuko uvuga ko yatsinzwe Eh, yaritwaye hanyuma kuri konstitutioneri yaratanze uruvuga inyishu mhm. imaze gutanga inyishu mhm. nta handi hantu umuntu ashobora kungururiza mhm. kiretse hehe mu mutima ni ugushyira umutima hamwe hanyuma ukiyumvira ukabiha umwanya nk'uko twumvise bagiye barabishikiriza ku banyagihugu muri rusange icyo twabamenyesha cyangwa twubasaba ni uko uwo ari we wese yoye gusomborotsa uyu canke uriya mm-hmm. igikuru burya mm-hmm. nk'uko nagenda bishyikiriza ngaha mm-hmm. amatora si kiringo kiza kugira ngo abantu bahunge amatora si gisizimwe amatora ni kiringo naho bobabwira kuza gukorera ikindi kibi bagenzi babo bakamenya neza yuko abo bagenzi babo ariho barahura icyo kumbure ntawurikara kibabwira bagerageze bose kubungabunga urukundo mhm. hanyuma bubahe n'indongozi zabo imigenderanire y'abanyagihugu ku mutumba runaka muri komine runaka irabandanya muri rusange nicyo nico noshikiriza eh, abarundi ayasa amatora ya mbere bavuyemo nibaza yuko wubwo aya nawe yogira ico abongereyeho ku yandi bari bamaze kugira hanyuma bagafatana mu nda mhm. hanyuma umwe wese akamenya ikiri ku mutima wiwe icyo kiri ku mutima ntigitume aza gusohokera uwundi mugenzi we murakoze ubwira ibihe byizaze no ah, muri afurika y'epfo ikintu mubona ku abaheruka guhiganwa bakwiye kwigenza gute eh, ubwa mbere twebwe muri make nk'urwaruka nibwo navuga cyane ku bihande cya rugwaruka mhm. twoshaka gushima muri twoshimira mu ko batunganije amatora mhm. n'inyuma y'amatora ah, si ibintu abantu benshi bari biyumvira nk'abantu bari hanze nk'abo twayaga mhm. eh, mu bijyanye n'amatora asigaye hmm. icyo novuga ati narabikurikiranye buke buke buke buke mhm. ah, amatora ya mbere nk'ay'umukuru w'igihugu nk'ijambo uzoshikirizwa umukuru w'igihugu yavuze hmm. azotwara bose mhm. Eh, azogerageze bagerageze baze barahumurizanya mm-hmm. baze bara uwatoye aza arabahumuriza tujya tunenge bavuga ko batwarabaye mm-hmm. barabe mukoseni yodukosora mm-hmm. kugira ntihazohave haba ikintu bazohava basubira kubona nk'akanenge kugira bavuga ati amatora aheze bace bitegura gukora akazi mhm. kugira ah, uburundi butere gutera imbere kandi bibuka no rwaruka muri muri kazoza inyuma y'amatora mhm. ego Julien urabona eh. amatora arangiye aheze hariho umwe atsinze n'uwundi ah, yarushijwe abo babiri bigenze gute mm. uwatsinze yigenze gute uwarushijwe yigenze gute eh, uwatsinze uwatsinze cyane cyane ni uko yoza arahumuriza agahumuriza abarundi bose kubera ntatwarira abatsinze gusa atatwarira abarundi bose mm-hmm. hanyuma uwatsinzwe nawe mm-hmm. abyakire abone yuko imbere ari heza uno munsi utsinzwe hmm. ntibica bisigura wati nejo hmm. uzotsindwa hmm. gusa ace ace afatane acara basubiremo muko byaba byaragenze kugira yitegurire ayani matora banza gukora akazi yitegurire kazoza kugira ibi umuntu atsinzwe ace yitegura imana imufashije azotsinde muri kazoza yego ariko uh, umwanya wose ukwihanganirana uh, arico kiba kije imbere eh, abo ukwihanganiranira kubera batihanganiraniye atamahoro usanga umuntu ariba ariko aritwaza na bya bindi byose uba wipfuza gushikako utabihanganiye mutihanganiraniye ukacusanga usanga murabuze kuberuka kuva mu matora hmm. icya mbere ntabwo bashimira abarundi uko bitanze bakitabira amatora bose atanumwe avuyemwo bakagenda n'umutima mwiza mhm. bakerekana ikiri ku mutima bagatora indongozi zabo atamusunikano mhm. kandi indongozi eh, zikaba zaratowe neza abarundi bakaba bashize eh, abarundi bakaba eh, baracaguye indongozi zabo icyo ni ikintu nshimira abarundi nongera ashimira n'abakandida eh, bari biyamamaje eh, uko biboneka baremeye ibyavuye mu matora mhm. eh, n'uwari weje kwitura sentare mhm. nawe yagiye n'umutima mwiza nta mvugo zikaze yakoresheje mhm. bisigura yuko abarundi baramaze gutahura inzira ya demokarasi ni ikintu cyiza kabisa abarundi tuba hanze twarashimye inyifato y'abaporotisiye eh, b'abarundi kweri barerekanye ko igihugu kiri imbere gusumbya ibibanza eh, baharanira ni ikintu nagomba nkeze hmm. abakandida bose biyamamaje mu mutuzo ntangere hmm. n'ibyavuye mu matora nkaba nabashimiye ukungene babyakiye n'utarashimye eh, yakoresheje inzira zibereye hmm. kandi atamvugo zikaze bakoresha ibyo ni ibintu byiza bakoresheje kandi nongera nsaba uwatsinze mm. gutwarira abarundi bose kuko ntabwo yatsindiye umugambwe yatsindiye abarundi mm-hmm. hama n'abajya biyamamaza igihugu cy'akarorero mhm. uti uwatsinze atsindire bose atwarire bose hanyuma uh, abatsinzwe nabo babona bati uh, ntibaronse intsinzi muri ayo matora nabo bigenze gute hama abatarabashije gutsinda mhm. Eh, haburana babiri hagatsinda umwe utaratsinze ubu amatora ntarangiye igihugu ntikirangiye turacafise ayandi mu myaka irindwi naho baziyamamaza mm. kandi icyangombwa si uko uba perezida ushobora no kuba n'ikindi kintu cyohindura ubuzima bw'abarundi ushobora kuba umushyirangari ushobora no gukora n'ibindi bikorwa by'iterambere ushobora kuba umudandaji iki mm. si ngombwa ngo ube perezida kugira igihugu giteza imbere ushobora no gukora n'ibindi bikorwa byotuma igihugu gitera imbere rero eh, abatarabashije kuronka intsinzi eh, bagende bahumurize abanywanyi babo babwira ati muze twihangane twipange habaye erere mubona gute twokosora gute kugira mu yindi kampani izokurikira mu myaka irindwi cyangwa mu myaka itanu iri imbere twotsinda ngo turumva rero bongere bipange bushasha baje mu izowezi bakora imyimenyerezo ikwiye eh, mu myaka y'indi iri imbere hazogere bakwije bipanze neza ariko nabona e, insinzi itahukana yego aho rero kubijanye n'inyifato ko kwihanganirana haracasigaye n'ayandi matora amateka ay'abarongoye imitumba mutse inyifato yobandanya iranga badahuje ibyiyumviro ibiyihe urabona ko abarundi bari mu gacerere batekanye neza ibikorwa rusange birabandanya mm. hano ku bijyanye no kuzotora izo zindi ndongo zimanza mu k'umunani n'ihenze z'abakenguza eh, amateka kw'indwi no k'umunani ndahamya na zone zizogenda neza burya ikintu cyakunda gutera umutekano muke eh, hari imigambi myinshi ariko bujya mbona imigambi ibiri mhm. mbona umugambi wa sendede fudede n'umugambwe wa sendede bujya n'imigambwe ifise abanywanyi benshi kandi bafise imbaraga banashushe ariko ayindi migambwe nayo ubu yirenganije urumva imigambwe ishika ku mirongo itatu irenga oya arega mu muryango habamo abakuru n'abato none harimo umwana w'imyaka cumi n'itanu n'uw'imyaka ibiri wovuga ko eh, eh, ugira babanganya imbaraga mhm. bose barabana ariko harimo abakuru n'abatoya utaba baboneka cyane rero utaba baboneka eh, cyane rero aba ari bo wihanganirana Eh, ikwiye kwihanganiranira mhm. kuko biboneka yuko ari migambi ikomeye cyane mu gihugu mhm. kandi baratanguye no gutaha uruharuye nka sendedefudede mhm. eh, namwe murakoze kuri aka eh, kanya tugira icyo dushikiriza murakoze mhm. mu munota umwe turarangiza uwo kwihuta iyo twakura irindwi na zitandatu ubusa mirongo inani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu itandatu n'imwe ubusa mirongo inani na zitatu amajana icyenda na mirongo itatu na zitatu tugaheza tukarangiza na hano rero tuciye turangiriza ikiganiro karadiridimba cuno munsi twariko turaba inyifati ibereye mu badasanga ivyimviro inyuma y'amatora abarundi baheruka kujamwo ayo mukuru w'igihugu bashinga amateka n'ayabajenama b'amakomine